gertakai lari juntaz argitasun guti emanik izan da. Dakiguna, atzo aresti erditan, sokoriak deitu dutiala aizo batek. Komunikabide sumaitek dioie gizonak lehenik bahitu dutiala emaztieta haurrak, beste sumaitek dioie haurrak etziela ez atzo eskolan. Polisa sartu denian etxe horta atzaman dutu lauak hilik, armabat jabilik izan delaik denen ehaiteko. Claude Olive, auzapesa, agertu Agertuda etxea itzeniala eta ez du ez eman prentsai, baizik familia ezagutzen ziala eta prokuradorea mintzatuko zela astizken goizuntan. Entzuten Ce serait un drame familial, hein, avec euh, quatre décès, les deux enfants et les deux parents. Voilà, donc euh, je ne peux pas vous en dire plus de ce qu'on me dit avec Armafeu. Donc voilà. Chaque enfant 11 ans et 15 ou 16 ans, enfin je n'ai pas, les, pas les dates en tête. Gertakaihunen ondotik, belle Marion Cartiel Oshua, Seratuik, isanda.